النداء أعد الشباب ليوم النداء أعيد أعيد أعيد إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العداء Draga braćo muslimani, šta znači biti beričetan, blagoslovljen? koji je to čovjek blagoslovljen i beričetni? Može li se doista doći do tog stepena? Čovjek, njegov život, njegovi budu veričetni, blagoslovljeni. Je li to istina? Je li to stvarnost? Je to samo puke nade? Drevna kazivanja, priče? Vjerujem da vjernik sve jedan želi se upoznati s tim. Da li može njegov život biti veričetan, njegov imetak beričetan, njegova porodica beričetna, njegove riječi beričetne, njegova djela veričetna. Bereket u arapskom jeziku ima značenje mnogog i postojanog dobra. Imaš pri sebi mnogo dobro i da je vazdao s tebe, da ne odlazi od tebe. Pa je beričetan čovjek onaj koji je dobar i koji nastoji da doprinese dobro drugim ljudima. Drugim ljudima doprinese dobro. Da i oni budu dobri. Onaj koji popravlja sebe i popravlja i druge. Onaj koji je ključ svakog dobra. Pa je takvim svojim zalaganjem, takvim svojim zalaganjem beričetan čovjek je zaslužio da se mnoge ruke dignu Allahu subhanahu wa ta'ala i zatraži bereketa za njega. Da bude beričetan. Takvim svojim zalaganjem zasigurno slijedi put najboljih stvorenja koja su ikada hodila ovim dunjalkom. Još su ti Pa ćete proučavajući Allahovu knjigu, čitajući Allahovu knjigu naći da je Isa alihi salatu wasalam rekao za sebe وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْ I moj gospodar, Allah me učinio beričetnim gdje god da budem. Pa je Nuh alaihi salatu wasalam nakon potopa, kada je bio na lađi, dobio svome gospodaru Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Gospodaru moj, iskrcaj me, ostavi me na beričetnom, blagoslovljenom mjestu. Doista ti to najbolje poznaješ. Za Ibrahima i Ishaka kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَبَارَكْ عَلِيهِ وَعَلَى Ishaq. I mi smo njega Ibrahima učinili beričetnim, blagoslovljenim kao i Ishaka. A vjerujem dakle da se svi mi želimo upoznati da li možemo i mi biti takvi. Da li možemo mi biti beričetni ljudi, onaj čiji je imetak, čiji je život beričetan. a pa ove hutbe upoznajmo se sa nekoliko puteva, načina, razloga kako zadobiti Allahov bereket u svome životu. Pa prije svega, prvi dakle, način, razlog za dobivanje Allahovog bereketa u životu i metku porodici jeste bogobojaznost. Da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Da strahuješ od Allaha subhanahu wa ta'ala da budeš svjestan da te Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, vidi u ma kojem stanju se ti nalazio, ma gdje se nalazio, gdje živio, Allah subhanahu wa ta'ala dobro čuje sve jednu riječ koju izgovoriš, dobro vidi sve jedno djelo koje uradiš, ništa od njega nije iskriveno. Zna ono što na javno iznosiš i ništa manje. Isto tako dobro zna ono što tvoje grudi krije. Pa zasigurno budeš li ovako svjestan u svome gospodaru, da te Allah vidi gdje god se nalazio, čuje što god rekao, zna ono što kriješ u sebi, zasigurno ćeš tada dobro voditi računa koje ćeš reći riječi, pa nećeš reći, osim ono čime je tvoj gospodar zadovoljan, zasigurno ćeš dobro voditi računa kakva ćeš djela uraditi, pa nećeš uraditi osim ona djela kojima je tvoj gospodar zadovoljan, budeš li takav, radoli se ako Bog da Allahom da Slušaj Allahovo obećanje. A ima li nekoga koji dosljednije ispunjava svoje obećanje od Allaha? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ A da su stanovnici nasilja bili vjernici, vjerovali kako treba i da su bili bogobojazni, da su se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, odazivali njegovim narodbama i kloni se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, mi bismo im puteve, vrata, bereketa i sa nebesa i sa zemlje otvorili. Dakle, jedan od puteva zasigurno za dobijevanje Allahovog bereketa jeste bogobojaznost. Zatim, želiš bereket, želiš beričetan život, da ti djela budu beričetna, tvoja porodica dobra, istikvar je pred tobom. Istikvar je pred tobom, traži oprosta za svoje grijehe. Jedan od puteva načina razloga za dobivanje Allahovog bereketa jeste istighfar, da tražiš oprosta za svoje grijehe. Sjetimo se, naš imam, naš vođa, Allahov poslanik alihi salacam, najbolje stvorenje koje se ikada pojavilo na ovom dunjalku, znao je od 70 do 100 puta na jednom su na jednom sjelu zatražiti oprosta za svoje grijehe. Onaj kome su i prethodni i eventualno budući grijesi bili oprošteni dok je bio na Pa gdje smo mi? Mi smo dakle i tekako u velikoj potrebi da tražimo oprosta od Allaha subhanahu wa ta'la za svoje grijehe, a također ovo je jedan od puteva za dobivanje Allahovog oprosta. Ha. Pa čitajte ako hoćete riječi Allaha subhanahu wa ta'ala فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا Ja sam njima govorio, ja sam vam govorio, kaže poslanik Nuh ja sam svome narodu govorio, tražite oprosta od svoga gospodara, jer doista on onaj koji mnogo prašta, pa će vam on sa nebesa slati jednu kišu, pomoće vas i mecima, pomoće vas vašim porodcom, vašim sinovima, potomcima, da će vam bašće i rijeke će vam dati. Zatim, jedan od razloga, puteva, načina za dobivanje Allahovog bereketa jeste Allahova jeste učenje i rad po Allahove knjizi. Ova Allahova knjiga Kur'an i Kerim, Allahova je čvrsto uže, naša najčvršća veza kojom se držimo sa, za Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah ga je objavio iz milosti prema nama, da bi bio uputa nama, da bi bio lijek nama, da bi bio svjetlo nama. I ta knjiga je blagoslovljena. I sve jedan vijek nakon čitanja i rada, postupanja po toj Allahove knjizi zasigurno je osjetio bereket u svome životu, zasigurno njegova prsa su bila prostrana, zasigurno sve jedno dobro djelo mu je bilo olakšano. Zašto? Zato što Allah dželle žalu kaže: "Wa hada أَنْزَلْنَاهُ anzalnahu mubarakun." Ova knjiga koju smo objavili, Kur'an i Kerim je blagoslovljena, da vi ta knjiga pa je slijedite. To je na Zasigurno dakle da će vam sve biti olakšano, a što se tiče ahireta, kod Allaha subhanahu wa ta'ala ahiret bolji i Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ikra'u l-Kur'an, fa innahu jeti jevme l-qiyamati šafijan i ashabi. Učite Kur'an. Doista će Kur'an sutra na sudnjem danu doći kao zagovornik, kao zauzimač, kao šefaadžija svima onima koji ga budu učili. Također je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ikra'u l-Beqara, učite suru al-Beqara. Učite suru al-Beqara, nakon Fatihe, prva sura jeste sura al-Beqara. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل Učite suru Al-Baqara jer doista u pridržavanju za suru Al-Baqara jeste bereket. U tome je bereket. A ostavljanje sure Al-Baqara jeste propast i ništa joj ne mogu sihrbazi. Kuća u kojoj se uči sura bereket, tako je kući i ukućanima ne mogu ništa sihrbazi. Zatim, želiš li bereket u svome životu, da tvoj imetak bude veličetan. da živiš lijepim životom, održavaj rodinske veze. Održavaj rodinske veze. Allahu poslanik alihi salatu wasalam, koji nije govorio po svojim prohtjevima, strastima i svojim herojima, rekao je men ahabbe an yabsuta an yusata lahu fi rizqihi wa yunsaw lahu fi fal falyasil rahimahu onaj koji želi da mu se poveća obskrba bude bogat onaj koji želi da mu njegov život bude beričetan i da ima lijep spomen kada bude na ovom svijetu i kada ode sa ovoga svijeta, da se po lijepom spominje neka održava rodbinske veze. Neka održava rodbinske veze. Također je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, upoznavajte se sa svojim porijeklima, ko od koga potiče, koja je njegova loza, zašto? Da biste održavali svoje rodbinske veze. Zbog toga, ne da bismo se jedni na drugima uzdizali, ovaj iz bolje porodci, ovaj iz slabije Da bismo se uzdizali jedni na drugima, omalažavali jedni druge. Ne, upoznavajte svoja porijekla da biste održavali rodbinske veze. Jer doista u održavanju rodbinskih veza je ljubav među porodicama. Time se uspostavlja ljubav među porodicama. To doprinosi uvećavanju imetka i to doprinosi također lijepom spolu. Zatim onaj koji želi lijep beričetan život, jeste na njemu da bude sa svojim imetkom. Da bude sa svojim imetkom uz siromašne, uz slabašna, iznemogla i tijela, uz gladne stomake. Bude li sa svojim imetkom uz takve osobe, siromašne osobe, bude pomagao njih svojim imetkom, nađe u svome imetku u bereket. Allah subhanahu wa ta'ala će biti sa svojim bereketom uz njega. Dobro slušajte riječi Allahovog poslanika alihi sallam i vjerujte u njih, jer on ne govori po svome hiru, po svojim prohtjevima. Ma nekasat sadakatun min ma. Sadaka zasigurno, ma baš nimalo neće umanjiti imetak. Koji znaju arapski jezik, bilo je dovoljno da kaže ma nekasat sadakatun ma len. Ali je rekao ma nekasat, sadakatun minma zasigurno sadaka koju udjelite radi Allaha subhanahu wa ta'ala nimalo neće umanjiti nimalo neće umanjiti imetka. Također slušajte šta vam poručuje prenosi vaš vjerovjesnik Muhammed i sallam od vašeg gospodara Allaha dželle džalalu kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala jebne Adem anfiq unfiq alik jebne Adem anfiq unfiq alik o sin Adama o čovječe udjeli ti drugome pa ću ja tebi udjeli udjeliti ti drugome, pa ću ja tebi udjeliti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. I dobro vam je poznat hadis Allahov poslanika, alaihi kome kaže, ko bude ispunjavao potrebu svoga brata i Allah žele dželalu će ispunjavati njegovu, njegovu potrebu. Zatim svakako jedan od puteva razloga načina za dobivanje Allahovog bereketa jeste i halal rad, dozvoljen rad. Dakle, gledanje da se imetak stiče na halal način da vodimo računa kako stičemo taj imetak. Jedne prilike Allahov poslanik alihi salatu wasalam je upitan Ejdi kesbi afdal ili Koja je to zarada najljepša, najbolja? Pa je rekao amelu ređuli Ono što čovjek zaradi svojim rukama. To je najbolja zarada. To je dakle nešto najljepše. Ono što čovjek zaradi svojim rukama. I zasigurno moramo dobro voditi računa o tom, jer time hranimo sebe, time hranimo svoju djecu, na osnovu toga planiramo i gradimo svoju budućnost, pa dobro vodimo računa kako stičemo i metak. Sve jedan imetak koji steknemo sa iskrenošću, na ispravan, halal način, a ne putem laži, jeli, ili slično, u tome ćemo naći Allahov bereket. Zasigurno i taj imetak će nam biti veričetan. Dobro vam je poznat hadis Allahov poslanika, ali i salacom u kome kaže, kupac i prodavac su na izboru sve dok se naraziđu. Mogu se dogovarati, kad se raziđu, sklope dogovor, kad se raziđu, nema više razvrgavanja ugovora. Pa ukoliko in sadaka obejena, pa ukoliko budu iskreni i pojasne svoju robu, kakva je, da će im se bereketa u njihovoj trgovini. Dok ukoliko slažu i prekriju mahanu manjkavosti ili dotične robe, bereke će se uzdignuti iz njihove robe. Također, Allahov poslanik alihi salatu sam je rekao, lažno zaklinjanje na osnovu kojeg se dođe do određene robe, briše bereke. Koliko čovjek se lažno zaklinje, jeli, zaklijete se da bi došao, jeli do nečega, traga za nečim, pa na nedozvoljen način dođe, neka dobro zna da u tome neće naći bereke. Svi smo mi jeli svjedoci jeli, to se odistilo i u našoj stvarnosti. Također, jedan od puteva za dobivanje Allahovog subhanahu wa ta'ala jeste dobar, Jeste dova. Možda, dakle, naj, značajniji razlog u način dobivanja Allahovog bereketa, dakle, u našem životu jeste dova. Dakle, da dovimo, da tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari bereketa u našim životima, našim dijelima, našem imetku, našoj ne Nemojmo zaboraviti da je to činio i naš vođa, Muhammed alihi salacom. Pa kada je to činio, onda činimo i mi. Govorio bi, o Dari a pa i daj mi, bereketa u onome što su mi podario, čime si me darovo, tome bereketa. Zatim dobro vam je poznata istihara, jel, dola, kod e, namaze, istihara namaze, me bari klifi, zatim mi podari bereketa u tome. Ako je to dobro za mene, olakša mi put do toga i podari mi bereketa, u tome. I zasigurno, jedan od puteva za dobivanje bereketa jesu i mjesta, vremena koja je Allah subhanahu wa ta'ala učinio bereketnim, beričetnim, blagoslovnim. Određena vremena, određena mjesta, Allah subhanahu wa ta'ala je dao bereket u njima. I na nama je da tragamo za Allahom bereketom na tim mjestima, u tim vremenima. Pa je Meka blagoslovljena, beričetna. Allah subhanahu wa ta'ala ovo je rekao Inna awwala bejtin hubija linnasi lalladi bi bekete mubarakan hudan lil alamin doista prvi mesčid koji je sagrađen ljudima jeste onaj u Mekki koji je blagoslovljen i uputa svim svjetovima. Zatim Medina je blagoslovljena jer je Allahov poslanik alihi salatu sam dovio za Medinu, za medijinsku hranu. Zatim Mesčidul Aksa također je blagoslovljen. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u početku sura Al-Isra Subhanalladhi asra bi abdihi lejle minal mesčidil harani ilal mesčidil aksa alladhi barekna hawla. Neka je slavljen onaj koji je svoga roba preveo u jednom djeliću noći iz Mešćidul Harama u meki do Mešćidul Aksa, čiju smo zemlju je blagoslovljeno. Zatim, dobro vam je poznato, noć kadra je blagoslovljena noć, tako da ričete noć, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Mi smo Kur'an počeli objavljivati u blagoslovljenoj noći, da pa iskoristimo ovu noć. Nemojmo sebi dozvoliti da spavamo, provedemo ovu noć u spavanju. Zatim, deset dana Zulhidžeta, petak, blagosloveni su dani, jer se u njima nalazi dobro koje se ne nalazi u jednom drugom danu. Zatim sehur, na jelo. A, a dakle imamo priliku u mjesecu Ramazanu, imamo priliku ponedjeljkom i četvrtkom, imamo priliku svakog dana da postimo i da ustajemo na sehur. Allahu poslanik alihi salatu sallam je rekao te seharu fe inne fi sehuri bereke. Ustajte na sehur, ustajte na jelo pred zoru, kada postite, jel, doista je u tom jelu bereket, Allahu bereket. Također, maslinovo drvo ili maslinovo ulje koje se dobilo dakle, iz tog drveta je beričarno. Ono tala ga opisuje u svojoj knjizi pa kaže Ljukadu min šeđaratim mubareketim zejtunetim. Dakle, a kandil se kao blistava zvijezda uđiže pali iz maslinovog blagoslovljenog drveta. Također, jutro, svi mi dobro to znamo, tu na sebi, jutro, početak dana je beričarno Onaj koji porani, i krene da traži halal obskrbu, krene da radi ujutro, odmah na početku dana, uradi, uradi posla. Jeli tako, onaj koji se budi u 10-11 sati i želi nešto da ostvari vrlo brzo, jeli, dočeka jakšama, ništa nije postigao. A kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, burike li ummeti fi bukuriha. Mojim sredbenicima je dat bereket u njihovom ranjenju. U njihovom ranjenju, odmah dakle u početku dana. Selam je također blagoslovljeni pozdrav koji doprinosi bereketu i doprinosi ljubav. Pa je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Enes ibn radi Allahu talan, Ja bunije ida dakhalta ala ahlike fasallim, takun bereketen alike wa ala ahli bejti. O dječačiću, kada uđeš u svoju kuću, kada uđeš među svoje ukućane, poselami ih, to će doprinijeti bereket, tvom bereketu, to će biti bereket za tebe i za tvoje, i za tvoje ukućane. Ovo je bilo nekoliko puteva načina razloga za dobivanje Allahovog bereketa, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učesti na tim putevima da nas priključi karavani njegovih blagoslovljenih robova, molim da subhanahu wa ta'ala da nas okoristi njegovom knjigom i sunnetom njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Kaže riječi i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, a molite ga, molite ga i Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabijena Muhammedu ala alihi wa sahbihi ečmenim. Draga moja braćo, vjernici muslimani, dobro znajmo da sve što uživamo, sve što dobivamo, dobivamo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve jedno blagodat koje uživamo, sve jedno dobro koje uživamo, ono nam dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, sve u njegovim rukama, pa tražimo bereket od njega. Tražimo bereket od njega. Za neposjedovanje bereketa u našim životima, u našim imecima, u našoj porodici korimo nikoga drugog osim Mi smo, mi smo razlog nepostojanja bereketa. Problem je u nama i problem dolazi od nas. Za nepostojanje bereketa u našim životima krivi smo mi. Dobro se vratimo. Jesmo li bogobojazni prema Allahu subhanahu Odnosno, koliko ispunjavamo njegove naredbe i koliko smo se klonili onoga što je Allah subhanahu strogo zabranio. Kakvi smo s našim namazima, sa obaveznim namazima, gdje, kako ih obavljamo, kakvi smo sa haramima, kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto radi, zabranio, koliko smo se toga jeli klonili, kakvi smo u traženju halal obskrbe, na halal dozvoljen način, da se bavimo halal poslom, da li želimo da imamo makar i malo, ali da je to stečeno na halal način, makar zaradili žuljeve, makar se oznojili i oznojili, ili svaki od nas želi da se obogati vrlo lahko, na lahak način, da živi lijepim životom na lahak način. Kažem, za nepostojanje bereketa u našim životima, našim umjecima, vratimo se sebi, iskreno se obračunajmo jeli sa sobom, potražimo razlog tog neposjedovanja bereketa kod sebe.